տարբեր երկրներում հաստատված մեր հայրենակիցների հետ Արցախի իրենց կյանքի ու ապագայի մասին Վան Նովիկովի հայկական ֆենոմեն հեղինակային հաղորդաշարում։ ձեզ ռադիո լսող բարեկամներ: «Հայկական ֆենոմեն» հաղորդաշարի այս թողարկմանն անդրադառնալու ենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակի կողմից իրագործվող մի յուրօրինակ ծրագրի ի գործ, որը նպատակ ունի Սփյուռքի մասնագիտական ներուժը ներգրավել հայրենիքի բարգավաճման գործում պետական կառավարման համակարգում։ Ինչ է ներկայացնում ծրագիրը, ինչպիսի խնդիրներ, դժվարություններ եւ ձեռքբերումներ են ունենում ի գործ ծրագրի մասնակիցները եւ ինչն է նրանց ոգեշնչում թողնել իրենց բարեկեցիկ կյանքը, աշխատանքը եւ գալ հայրենիք ծառայելու Հայաստանին, Արցախին, իրենց ժողովրդին։ Այս եւ այլ մանրամասների շուրջ Առցանց քննարկմանը զրուցել են ի գործ ծրագրի պատասխանատուները և մասնակիցները։ Առցանց հանդիպումը նախաձեռնել էր Շվեդիայում «Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան» ծրագրի մասնակից Ինեսսա Ռուբինյանը։ Հանդիպմանը «Ի գործ ծրագրի վերաբերյալ մանրամասներ» հաղորդեց ծրագրի ղեկավար Հերմինե Հարությունյանը։ «Ի գործ ծրագիրը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից եւ ծրագրի նպատակն է խթանել մասնագիտական հայրենադարձությանը եւ մեր թուրքահայ մասնագետներին հրավիրել հայրենիք, որպեսզի նրանք աշխատեն հայրենիքում տարբեր պետական կառավարման մարմիններում։ Օգտվելով այս ծրագրից մեր մասնագետները Իգոր ծրագրով ովքեր այստեղ են գալիս, իրենց ողջ մասնագիտական ներուժը եւ մասնագիտական փորձը ներ են դնում իշա հայրենիքի, որպեսզի մեր պետական կառավարման համակարգի գործընթացները առավել արդյունավետ աշխատեն։ Իգոր ծրագրի մասնակիցները ունեն բարձրագույն կրթություն եւ ուսանել են աշխարհի տարբեր լավագույն համալսարաններում։ Ծրագիրը մեկնարկել է 2020 թվականին։ Ծրագրի նախաձեռնող է եղել Սարա Անջարգուլյանը, ինքը լինելով սփյուռքահայ, ով հայրենադարձել է երկիր, նկատել է այս ծրագրի պահանջը, այսինքն նախաձեռնել է նման ծրագիր եւ իրականացրել է ծրագիր, որը շատ հաջողված է։ Ծրագրի ընթացքում մենք ունենում ենք տարբեր հանդիպումներ տարբեր պետական մարմինների հետ եւ այլ կառույցների հետ։ 2000 2020 թվականին ծրագիրը մեկնարկել էր եւ մոտ 800 հայտ է ներկայացվել ծրագրին մասնակցելու համար։ Տեխնացուները հայտերը ներկայացրել էին 27 երկրներից Արդյունքում ընտրվել են 52 տեխնացուներ, մասնակիցներ, ովքեր 1 տարով աշխատել են Հայաստանի Հանրապետության 19 տարբեր պետական մարմիններում։ Ծրագիրը իսկապես հաջողված է, քանի որ մեր ծրագրի մասնակիցների մեծ մասը ծրագրի ավարտին որոշում են կայացնում մնալ հայրենիքում, նրանցից շատերը ստանում են առաջարկներ աշխատել տարբեր պետական կառավարման մարմիններում, մասնավոր սեկտորում։ Դե ծրագիրը բացի մասնագիտական կոմպոնենտից ունի նաև մշակութային կոմպոնենտ։ Մեկ տարվա ընթացքում մեր ծրագրի մասնակիցները հնարավորինս փորձում ենք նրանց համար ստեղծել այդ հնարավորությունները, որպեսզի նրանք ինտեգրվեն եւ ադապտացվեն։ Մասնագիտական կոմպոնենտի դեպքին զուգահեռ նաև իրականացնում ենք մշակութային ծրագրեր։ Ի դեպ, խոսելով մշակութային ծրագրերի, նաև նշեմ, որ ծրագրի ընթացքում մեր մասնակիցների համար նաև հնարավորություն է ընձեռվում մասնակցել հայոց լեզվի դասընթացներին, քանի որ բոլորս էլ գիտենք, լինելով սփյուռքահայ եւ հայնադարձվելով, դրանցից ոմանք ունենում են խնդիրներ հայերենի լեզվի իմացության հետ կապված, ինչը եւս մենք գիտակցում ենք եւ կազմակերպում ենք մի քանի ամսյա դասընթացներ, որտեղ որպեսի սկզբնական փուլում նրանց այդ ինտեգրումը նաև լեզվական առումով ավելի սահուն լինի։ 2021 թվականի համար, այսինքն երկրորդ փուլի համար Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակը ստացել էր մոտ 350 հայտ դիմում, դիմել էին շուրջ 30 երկրից եւ ինտերվյուներ են անցկացվել 150 տեխնացուների հետ եւ արդյունքում ընտրվել էին 50-ին մոտ տեխնացուներ եւ այս պահին 48 սփյուռքահայ աշխարհի 25 երկրից աշխատում է մեր հանրապետության երկու տասնյակի մոտ պետական կառավարման համակարգի մարմիններ տարածքներում։ «Ի գործ» ծրագրի առաջին փուլի մասնակիցներից է Կարին Հակոբյանը Իսրայելից, ով այնուհետև աշխատանքի առաջարկ է ստացել Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակում և այժմ «Ի գործ» ծրագրի համակարգողն է։ Իսրայելեն եկած եմ եւ առաջին սերունդ իգորձական եղած եմ։ Որ իգորձական դառնանք, պետք է որ ծրագիրին մասնագետները Սփյուռքը հայելան, այսինքն մինիմում 5 տարի ապրած լան Հայաստանեն դուրս եւ այդպեսի փորձ ունենան դուրս աշխատելու կամ ուսում ստանալու։ Ծրագիրը քեզ ինչ կուտա։ Ծրագիրը նպաստ կուտա որ մոտավորապես 700 դոլարի չափ է 336000 դրամ ամսական։ Նկատի առնելով, որ ասնաբաստը բավարար բարձր նվաստ է Հայաստանի մագարտական նկատի առնելով, ճիշտ է, որ մեզի համար իբր սպյուրքը հայտերևս մի քիչ քիչ կերևա բայց ինքը պետք է որ բավարարելա որ մենք ոստեղ կարողանանք մեր ամսական ծախսերը փակենք Ես ծներ մեծացել եմ Իսրայել, գրծությունս ստացած եմ Թել Ավիվի եւ Երուսաղեմի համալսարաներում մեջ, Conflict Resolution and Mediation սորված եմ, եւ դառնալու ընթացքում շատ աշխատած եմ հրյա արաբ երդասարտներու հետ, այսինքն այդ conflict management եւ conflict resolution խմբերով եւ նույն ադեն exchange program-ներով, այսինքն մենք խմբեր կղրգենք Ամերիկա, որ մեկ դարի ընդդեղ իրենք ապրին, սորվին, դիտքերու փոխանակում անեն ու իդ վերադառնան եւ իրենց երկիրը շենցնեն։ Նաև ես Իսրայելի համայնքի մեջ շատ ակտիվորեն մասնակից եղած եմ, մոմենտմենի սկաուտ եղած եմ եւ անընդհատ մինչեւ այսօր գործեմ իմ համայնքի հետ կապերս վահել։ Հայաստան եղա համավարական ծրագիրով եւ հետո հասկացան որ իքոր ծրագիր կա, մտածեցի որ շատ լավ դելա որ ես իմ փորձս եւ ես իմ գիտելիքներս փորձեմ օգտագործել, որ մենք կարողանանք բարերավել մեր հայրենիքը եւ մտածեցի, որ ասիկա շատ լավ ծեփ կլա որ օգտագործեմ։ Թիմեցի եւ եւ ընդունվեցա եւ Սպիրկի Կրասենյակը աշխատեցա հենց Իգորդի ծրագիրի բաղով Գարամասեն որ մեր առաջին դարին իբր կորձական հեշտ չէր, նայած որ COVID-ի պայմանները կար ու նայած որ պատրաստում ունենք ու նայած որ մենք առաջին խումբն էինք, այսինքն պիլոտային խումբն էինք, շատ դժվարություններ ունեցած էինք, բայց ինչպես ծրագիրը ցույց կտա, ինչպես մեր արդյունքները ցույց կտան, կարծեմ որ շատ հաջողալ եղած ենք, որտեղ մոտավորապես 70% առաջին սերունդի մասնակիցներն արդեն դակավին Հայաստանն են, եւ մեծամասնությունը հայրենադարձված են իրենց ընտանիքներով։ Իսկ մենք կարողացել ենք մոտ 15% ամեն մասնակիցներեն բահել pedagogan համագարկի մեջ 15% դակավին աշխատին վեդության մեջ։ Սոկոգարդեն որ իրոք Նա այդ ամեն դժվարությունները շատ լավ դեր կարողացանք հասնել բասթերապիայով։ Իդեմս Հակոբ Իպճյանի, ով ծնվել է Կիպրոսում, այնուհետև ուսում ստացել Մեծ Բրիտանիայում եւ աշխատել հաշվապահական գրասենյակում, ի գործը նաեւ Արցախում է։ Հակոբն այժմ աշխատում է Արցախի հանրապետության պետական նախարարի աշխատակազմում որպես պետնախարարի օգնական։ Պատերազմը երբ սկսավ Հայաստան եկանք հումանիտար օգնության համար, մեկ տարի մնալով տարբեր-տարբեր ծրագիրներ դրամփոխացնելով, որոշեցի, որ Հայաստան գուզեմ ապրել։ Այդ ժամանակ արդեն Կարենին ծանոթացել էի եւ իգործի ծրագիրը, երբ որոշեցի թիմեցինք իգործին, որ եթե կարելիությունը կա, process-ն կացինք ինտերվյուները դարբեր-դարբեր բաները որ կան, եւ այսպես խոսեմ Արցախ աշխատիմ Բարոն Բեկլարյանի օգնականն եմ եւ Humanitarian Assistance-ի Strategic Planning Coordinator-ն եմ։ Մարիա Հակոբյանը Շվեդիայից է, ով իրավաբանի մասնագիտական փորձով այժմ աշխատում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանում։ Ես ծնվել եմ Հայաստանում, Հոկտեմբերանում, Արմավիրում, բայց 4 տարեկանից ապրել եմ Շվեդիայում սեպտեմբեր ամսից արդեն տեղափոխվել եմ հետ Հայաստան՝ մի տարով աշխատել Ստեղ ես սովորել եմ Շվեդիայում, երկու հատ մագիստրատուրա ունեմ։ Բարձի կրթությունից ես համել աշխատել եմ համ պետական մարմիներում, Շվեդիայում համել մասնավոր համակարգում աշխատել եմ ոնց որ իաբաբան Կոպենհագենում, Դանիայում, advokat ֆիրմայում։ Հիմա աշխատում եմ սառնադրական դատարանում։ Ես միշտ կապը բախտարել եմ Հայաստանի հետ ու ասիգեն Հայաստանը հասկացությունը որ ես ունեի Շվեդիա մեծացալ էտի ինչը որ ես պատկերացնում էի համարյա նույնն է ոնց որ ստեղ։ Ուղղակի ավելի խորացած ու ավելի լայնացել է այդ իմ հասկացությունը, էլի Հայաստանը ինչ է Ինչ պատկերացումներ ունեին սփյուռքահայ երիտասարդ մասնագետները հայրենիք գալուց առաջ, ինչ խնդիրների եւ դժվարությունների բախվեցին արդեն հայրենիքում իրենց մասնագիտական գործունեության ընթացքում։ Հակոբ Իփճյանը պատասխանում է. Ես կգործեի, որ շատ ավելի շագերտի մեջ եթե ուզես դժվար մի դիելլար բայց հոսքալով, տեսնելով Հա, Արցախ մի քիչ տարբեր է, Երևանը մի քիչ տարբեր է, անիկա գիտեք, երկու տարբեր իրականություն է։ Բայց ես կգործեմ, հա, դժվարություններ կան։ Եվ կգործեմ գամած կամած, ալավելի լավ մեր ներդրումով Գարցեմ ասպաները գամած-գամած կփոխվին։ Ես արդեն շատ փոփոխություններ գտեսնեմ մարդոց այդ որ շփվեմ մլա կառավարության մեջ, իմ կորցընկերներուս եղան։ Մենք Եվրոպա քիչ մտածել ենք, մեզի համար մեր մտածելակերպ ու մեր մոդելները շատ տարբեր են։ Բայց կտեսնեմ որ գամած-գամած կփոխվին եւ գարցեմ հաջորդ տարիներուն այլ ավելի լավ, այլ ավելի համագերպված պիտի աշխատին։ Ասիմ գազիքս է, ես գազում որ շատ լավ արդյունքներ պիտի լան հաջորդ տարիներ։ Իսրայելում ծնված եւ մեծացած Կարին Հակոբյանը, ով ակտիվ մասնակցություն ուներ համայնքային կյանքին, միաժամանակ բարբերական այցելություններով լինում էր Հայաստանում, Այնուամենայնիվ, երբ վերադարձավ հայրենիք արդեն ապրելու եւ աշխատելու նպատակով, մի շարք խնդիրների ու դժվարությունների է հանդիպել սակայն նա կարողացել է այդ ամենը հաղթահարել, քանի որ ուներ հստակ նպատակ՝ օգտակար լինել հայրենիքին։ Ես կարամ ասեմ, որ շատ հայասեն ընտանիքի մեջ մեծերեմ, այսինքն բախտը չեմ ունեցած հայկական դպրոց երթալ, հայոց լեզուն դոսորվել, բայց մենք դունը միան հայրեն գխոսենք։ Անընդհատ հայրեն մուզիկար, երաժշտություն կար, բադմություն կար, համայնքի մեջ շատ շահվերենք։ Գազան դառնալու տածքին երբես գմեցնային, ասան իդեալական Հայաստան մստեղծվեցավ։ Միտքիս մեջ ասան բաբենական, գիտեք, Արարատը, Խորֆիրաբը, Սարտարաբադը, ասվեցի մեկար մեկար միտքիս մեջ։ մեջ Ներվարաչին անգամ որ եկա Հայաստան 2010-ին է իմ քույրերուս հետ Փանագում եկանք մոտ 700 դարբեր սփյուռքահայերով հետ, երդասարտներով հետ, ու ադիգա ինձ համար կգանցեմ ամենա կարևոր եւ ուժեղ experience եղած է իմ յանքից մեջ եւ այդ experience-ն է որ ինձ ցկեց որ ալավելի ես իմ հայրենիքից հետ ծիրավարվեմ դառնալու ընթացքին ամեն ամառ ամեն տարի հայաստան գուկայինք եւ այդ նկարը այդ իդեալական նկարը որ ոչ մեկ վատ բան չի գա մեջը եւ ամեն ինչը լավն է եւ տրխտային նկարը սկսա մի քիչ ավելի դժվարություններ մտածնալ, սկսա իրական կյանքը տեսնել Հայաստանի եւ կգարձեմ, որ հոս աշխատի ռեսուրս կալս ամենա ամենա ճիշտով ինձ ադիգա սովեցուց, որովհետեւ դե մինչեւ դու Հայաստան չաբրիկ, մինչեւ չհասկանաք հոստերի դժվարությունները եւ լավությունները եւ դրական եւ բացասական գողմերը շատ դժվար է պատկերացնել ինչ է Հայաստանը ամբողջովին։ Բայց ինձ համար ամենադժվար բանը եղավ եւ երբ ես եկա Հայաստան մնալու եւ իմ միտքից մեջ գար որ ես դունգ ու կամ գոր։ Այսինքն դուն ամեն ինչ ծանոթ պետք է լա, ամեն ինչը դուն արդեն գիտես, ամեն ինչի մեջ հանգիստ պիտի լաս, ամեն ինչը պիտի արդեն հասկանաս ինչպես է։ Եվ ես Հայաստան եկա ու հասկացա, որ այո, Հայաստանը դունս է, բայց այդպես չէ ամեն ինչը ցանոթ չէ։ Բնականաբար մշակութային տարբերություններ կար, լեզվի տարբերություններ կար, աշխատելա ծևի եւ աշխատելավոճի տարբերություններ կար։ Այսինքն այդ տարբերությունները սկիզբը ինձ համար մեն ինքնության հարցեր կով ստեղծվեցան, սпасեք ասի։ Իմ դունս է, իմ դունս չէ, ինչպես ինչպես ես գրնամ անկան տարբերը լավ եւ ասպեսի հարցեր շատ ստեղծվեցան մոդս եւ գրնամ ասել իբր ի կորձի համագարկող ուրիշի կորձականներու մոդալ այսպեսի հարցեր ստեղծվեցան սկիզբը, բայց ժամանակ գուզե եւ համբերություն գուզե եւ իրոք հասկացումը իդ շատ հանկիստորեն իդ կվերադառնա եւ ես այսօր չեմ գրնարսել ուշքան, բացի որ ես դու սեգերեմ ապրել։ Ինչն է «Իգործ» ծրագրի մասնակից Ինչն է «Իգործ» ծրագրի մասնակից երիտասարդ մասնագետներին ոգեշնչում ապրել ու արարել հայրենիքում և ինչ խորհուրդ կտային բոլոր նրանց, ովքեր առաջիկայում պատրաստվում են մասնակցել ծրագրին: Կարին Հակոբյանը պատասխանում է. Ես ամբողջ կյանքս Իսրայելում միշտ իմ աշխատանքս այդպես էր, որ իշին օգտակար եղած եմ, ուրիշին օգնած եմ, որ ինքը իրեն գտնա ոչ միայն իբր խումբեր, իբր ասկեր։ Եվ միշտ ընդդաձե, եթե ես ասկան գործ կտանի մոստեղ, ինչու ես այդ Հայաստան չի չի դանիմ, այսինքն Հայաստանը նույն կորզին գարիքը ունի։ Եվ ինչ կմ դադի ինչպես կրնամ օգտակարանալ, ինչպես կրնամ հասնել եւ դուրսեն ադենը շատ դժվար է ադարաչին քայլը առնել դեպի Հայաստան կալ։ Որտեւ բազավես կրնանը որ չգիտնաս ինչպես պետք է ինես անիգալ հեմ լոգիստիկան բարտե կամ բարտ կերևա որ դու դուրսնես ու այդ ինֆորմացիան ճունես։ Հեման ադեներ չես կարող պատկերացնել ինչ էս վիգա ապրիսայաս։ Եվ ի կորցի իրականության մեջ ինձ այն հնարավորությունը տվավ, որ առաջին քայլը support system ունենալով շուրջս մեկ տարվա ընթացքում կարողանամ մնեմ։ Նայած որ ես conflict resolution եւ mediation սորված եմ, սկացի որ ասպեսի աշխատանքն եւ ասպեսի աշխատանքի մեջ փորձալ ունիմ ինձ համար շատ հարմար եղավ իր փորձը ադարումը իսկ ինչ խրատ ունիմ մարդկանց որ կուզեին թիմել շատ համբերություն ունենակ բիդիկակ եւ հասկանաք, որ ամեն ինչ տարբեր է դե հասկանանք, որ ժամանակ ուզե որ մենք ոստեղ հասկանանք ինչպես մենք պետք է ելնանք։ Այդ ամենը սորվել են ուսումնասիրել են վերջը մենք մի անգրնանք արդեն մեր փորձը եւ մեր գիտությունը փորձել այդ տարբեր խոչընդոտներուն օգտակարելալ, որ ճունեն անկադում։ Ճգնությունը, ճգնությունը շատ շատ կարեւոր է, այսինքն որ Հայաստան գուկակ անսանգան փորձը այդպես էր, ես չէի գրնար գետրոնարան մեկ բանի վրա կամ ասեմ ես ասչապը գիտեմ կամ ես ասե իմ կորդս ասոր մեջ լավնեմ եւ ես ասի գաբդինեմ ադեններ պետք եմ քիչ ավելի ջգունալալ նայած ինչի գարիք ունի գրասենյակը ինչի գարիք ունի ծրակիրը ինչի գարիք ունի երկիրը բայց քու գարիքը կա քու փորձը այդ ոլորտի մեջ կամ այդ բանի մեջ ասվային գարիքը կա եւ ամենա ամենա ամենակարևորը կարծեմ հասկանալ որ մենք եկած ենք նպատակով եւ այդ նպատակը մեր հայրենիքը բարելավելն է, մեր հայրենիքը սիրելն է, մեր հա- հայրենիքը ուժեղացնելն է։ Եվ ադիկա շատ դժվար գործ է եւ շատ կբահանջի մեզ մե, այսինքն մեր ուժերը, մեր հոգեգան եւ մեր ֆիզիկապես եւ ամեն մեր ուժերեն շատ կբահանջի, սա ադորալ պատրաստման։ Հայաստանն ու Արցախը ունեն Սփյուռքի երիտասարդ մասնագետների կարիքը, ասում է Հակոբ Իփճյանը Արցախից։ Իմ կողմից ես եթե չի գարցեի, որ գտնամ օգտակարել իմ հայրենիքիս, տարբեր ծրագրով արդեն պատրաստվում վերջից պիտի չլենք։ Ես իսկապես կգարցեմ, որ երբ մենք եւ փոլորնից փոլոր սպիրկեն ով որ սպիրկաբրի կնանք մեր հայրենիքալ եւ փոքր բաներում փոփոխություններ ելան, որ ավելի մեծերը փոխվեն։ Ես ադապել հարցեր ունեցա, գիտեմ ես ցեզի ներկայացնեմ, որ լավ էին մոմես, բայց իսկապես ես Արցախը լալով ավելի դժվար դեր լալով Այո, լավ է։ Գիտեք, ժողովուրդն շատ լավ ընդունած է ինձ, եթե որոշում մի դառնես, որ քայլում մի դառնես, որ հայրենիք պիտի քաս օգտակար լալու, ուզես օգտակար լալ, պիտի քաս իման դժվարություններով պիտի ապրես, քայլերեք, փորձեք, ինչու՞ չէ։ Ձեր հայրենիքը պետք ունի ցեզի, Արցախը պետք ունի, Հայաստանը պետք ունի։ Շարունակելով միտքը Հակոբ Իպճյանը կես լուրջ, կես կատակ ավելացնում է. Մի քանի հոգի ուղարկեք Արցախ։ Ռադիո լսող բարեկամներ, մեր այս թողարկմանն անդրադարձել էինք Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակի ի գործ ծրագրին, որ, որը, ինչպես ներկայացվեց, նպատակ ունի սփյուռքահայ մասնագիտական ներուժը ներգրավվել Հայաստանի եւ Արցախի կառավարման համակարգում։ Բացի այդ, ինչպես ներկայացրին ծրագրի պատասխանատուներն ու մասնակիցները, այն հայրենադարձության յուրօրինակ ծրագիր է։ Հարգելի ռադիո լսողներ, ավարտին մտեցավ հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Խոսափողի մոտ էր հեղինակ եւ վարող Վան Նովիկովը։ Կհանդիպենք։